Kiel embrioi povas ennestigi. Nova studajo unua foie montras Cio ocasas baldau post la fecundigio de ovo celo. Certai moleculoi prisorgas che la celoi giuste organizigas cae che unu flanco de la fruai embrioi farigas gluema. Tio ebligas la ennestigion en la uteron jen ec conoi, ciui povus ancau pli la chansoin pri successo de arte fecundigoi. Ciam homo generigias, tiam spermio fecundigas ovo celon. Dum la sequai tagoe crescas tiam en la corpo de la virino la tiel nomata blasto cisto, ciu consistas el ducent, gis tricent celoi. Quelcain tagoin poste, tiu germo vesico ennestigas en la muca hauto de la utero. Esploristoi de la Austra Academio de Scienzoi successis modeligi tiun procedon en petri plado per praceloi cae prilumigigin pli detale. Cetio ili malcovris en la interno de la blastocisto moleculoin kiwi estas decidae por la comencigio de gravedezzo. Tiwin esplor resultoin la sciencistoi jus publicigis en faca magazino. La esploristoi successis jam antau quelcae iaroi modeligi la unuain stadioin de homa ec esto en la petri plado. Ni havas odiau fidindan modelon de la frua homa embrio, diras la studestro. La blastocisto formigas en la giusta sinsecvo caie giusta rapidezzo, li daurigas. En tiu modelo en la petri plado la esploristo nun povas ancau montri la alfixigion de la frua embrio alla celoi de la muca auto de la utero ca ili povas analisi cio causas la ennestigion de la embrio ni stimulis tiu in cielo in de la endometrio per gravedezai hormonoi, cae seque ocasis ce quindec procentoi de la blastocistoi contacto cun celoi de la muca auto de la utero, diras la studestro, cae li aldonas che tio ocasas ancauce naturae fecundigioi, nur je quindec procentoi. Cetio la esploristoi identigis moleculoin, en la interno de la blastocisto, ciui prisorgas, che celoi unu flanque giuste ordigas, cae ali flanque farigas gluemai nur unu flanco, cae seque al gluigas. Tiun fenomenon la esploristoi observis, ciam ili filmis tiun unuan contacton inter blastocisto cae muca hauto de la utero, la fruae embrioi ciam orientigis alla sama flanco, ciu seque el formis tiuin gluemain celoin. Circau quindec moleculoin identigis las tiencistoi. Ili estu testatai dum la venontai du jaroi en belgae clinicoi, ciu specialigas pri artefarita fecundigo char tio estas unu el la grandai problemoi de la artefarita fecundigo, che la fecundigitae ovo en la petri plado multe tro malofte farigias transmetteblae embryoi, diras la studestro. Nun tempe, nur dudec procentoi de la fecundigitae ovo post en vitra fecundigo attingas staton en ciu la frua embryo povas esti transmettita alla utero della virino. Se oni identigas la decida in moleculoin, la procentaggio povas, kiel montrite en la modelo, esti pli altigita al quindec procentoi, esperas la molecul biologoi. Se oni successos identigi la precisa in moleculoin, kiwi iniziatas tiun proceson de ennestigio, ca ciu igas la embrioin gluemae, tiam mal plida embrioi devus esti enmetitai en la uteron, cae sam tempe supposeble la hormon terapio, ciuin la virinoi ricevas circa tiu transtono, pobus esti reductita.